तुरत ते आख कड़ी बेंद नबी ताज़दारे अंबिया ताज़दारे अंबिया तेॾीमर ताज़दारे अंबिया ताज़दारे अंबिया जेके आ तूं गोड़े तूं लांदा मेरे वीरूं ताज़दारे अंबिया ताज़दारे अंबिया तूं न थींदा तूं हर ਅਮੀਰ ਕੋ ਤਾਜਦਾਰੇ ਅੰਬਿਆ ਤਾਜਦਾਰੇ ਅੰਬਿਆ ਦੇਖਿਆ ਕੁਲਾਂ ਦਾ ਤੂੰ ਮੈਂਡੂ ਕੀ ਹਮਸ਼ੀਰ ਕੋ ਤਾਜਦਾਰੇ ਅੰਬਿਆ ਤਾਜਦਾਰੇ ਅੰਬਿਆ ਕੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਦੇਖੇ ਹਾ ਮੈਣੀ ਦੇ ਹਰ ਨੀਰ ਕੋ ਤਾਜਦਾਰੇ ਅੰਬਿਆ ਤਾਜਦਾਰੇ ਅੰਬਿਆ ਕੁਲਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਦੇਖੇ ਹਾ ਉਮਤ ਬੇਪੀਰ ਕੋ ਤਾਜਦਾਰੇ ਅੰਬਿਆ ताजदारे अंबिया रादारे अंबिया ताजदारे अंबिया तुर बु ते आख़े کھڑی बंदे نبی बि انبیاء अंबिया انبیاء अंबिया